Vidi ko prvo i prvo, aj moj ne tu da mi arlaučeš Navuci će ga čarape, po mogućstvu pamučne Maju bade mantel, patofne ili papuče Staviše te u kesu, kesu u poštansko sanduče Ne budeš li slušao, žena ima da ti jauče Čuti čuješ ps, ma to neko mačem jauče Ako zoveš klubove, stvarno si opaučen Spakovo sam kofer, palim preko, evo vaučer Ti najebo Atentat je već naručen Navucite roletne pa zagradi vrata kaučen Polako spusti to, nemoj da si tako nakurčen Reći ću ti ovo, niko nije rođen naučen Nauči za u buduće, ne budi neupućen Ko jebe se sa nama neće ostati neusmrćen Da li sada veruješ, da si sada ubeđen Biznis ništa lično nema, zašto da si uređen Da sam znao, da ih je torima zvao Ne bi krao, u bi se dao Da sam znao, na vreme bi stao Ne bi pao, ne bi klub mi se drao Da sam znao Ding dong, na satu 10 do 9 Čekiraj ormane, baci pogled po krevet jer suka vreba Čeka svoju priliku u mraku Policu ratne boje, oko glave vežem traku Svaku zavesu sam navuko, deli si se zavuko mm, U garažu, ali neće ni sa sauhom Pom tele ne radi jer ise ko sam Pogodi ko je tu, kada budeš čuo hice Bum bum, hoću sve, neću ni dinar manje Zato nemoj da me ljutiš, nego reci da je sanje De su dinari i dolari, evri ili funte gde je bemba, gde je benz i pežov Novi skuter, keš kauču su radim i boli me dupe Zabodem ono što treba i nestanem iz ove rupe Kada ono u u Svuda vidim riju riju Na kolena dole, ruke gore baci giju Da sam znao, da ih je torima zvao Ne bi krao, u bi se dao Da sam znao, na vreme bi stao ne bi pao, ne bi put mi se drao Da sam znao, da ih je torima zvao Ne bi igrao, u beg bi se dao Da sam znao, na vreme bi stao Ne bi pao, ne bi put mi se drao Da sam znao, torima zvao dál, ta jsem znal, on mi stál, nevýkal, nevím, komu se bral, ta jsem znal, mě zval, okay. okay. nevím se dál, ta jsem znal, ok, ok, alright, come on, ta jsem znal, ta jich je ktorý ma zval, nevýkral, ubek by se dal, ta jsem znal, na vreme by stal, Ne bi pao, ne bi put mi se drao Da sam znao, da ih je tvorima zvao Ne bi krao, u beg bi se dao Da sam znao, na vreme bi stao Ne bi pao, ne bi put mi se drao Da sam znao